Kembali nah, tim Cimat punya cerita dengan judul Weden Londo. Yen ditung-intung nganti dina niki oleh nganggur. Ketekur dadi panji kelantung wis meh 5 wulan. Gelar sarjana teknik arsitektur. Saka laing gethu pirang-pirang taun ing pawiyatan luhur kaya-kaya ora ana gunane. Wis ora bisa diitung pira prabya oleh fotokopi ijasai e kanggo nglamar menyang satengah lowongan. nanging ora ana siji-siji sing nyantol. Meh saben dina ora kendhat nggone tuku koran, saperlu maca advertensi lowongan pekerjaan. Mripate nganti rembes nggone jinglengi lowongan pekerjaan ing koran sing dicetak cilik-cilik kang mrutu. Wis pras, ora usah dipikir dawa-dawa bab olehmu durung le pegawean. Jamane saiki swasane sik gonjang ganjing. Abok menawa ora kowe dhewe sing dadi pengangguran. Pirang-pirang ewu sarjana sing isih padha nganggur. Malah wingi nalika bapak mundut pensiun numpak bimo, eh, sopire dak takoni jari malah sarjana hukum kok Pak Broto Romone Prasojo putra tunggale sing wis gondol ijazah sarjana teknik arsitektur paring panglipur marang Prasojo Bener ngendikane Bapak Aku ngerti menawa akeh sarjana sing padha nganggur nanging aku dhewe yen dikong terus duwel ana omah suwe-suwe yo bisa stres Pak lan meneh kapan aku bisa nyeneng-nyenengke bapak lan ibu sangka bayaranku nanging yo nganti seprene Gusti sih durung paring kanugrahan ngeparingake aku cekel gawe Pak Prasojo ambekan landung Pak Bronto sing pensiunan PJK amung mendel karo nyawang putrane kinasih sing isih sibuk mbiyak ikoran. Eh. Ya mung bak menawa Gusti sih paring coba marang kita kabeh le kinen sabar ngadepi pacoban dinane iki kang isih durung tumata sekabehane. Hah, alah. Wis, wis, wis ya. Kita kabeh iki didhawuhi sing sabar ngadepi kasunyatan sing isih sarwa ruwet le. Ora antara suwi Pak Bronto lan Prasojo sing lagi padha rembukan. ketungka rawuhe Pak Panjilaras tanggane. Pak Bronto lan Prasojo gita-gita mbagekake rawuhe Pak Panjilaras sing wis yuswa. Wah. Layakno wiwit isuk mau suwarane perenjak nganter ora leren-leren jebul ana tamu agung saka negara Amarta sing rawuh ta. Widih, Pak Broto iki bisa wae lho. Pak panjing ngujeng nyekakak karo mapanake lembah adep-adepan karo Pak Bronto. Dene prasojo melu nemoni tamune lungguh jejer omone. Ngaten lho Pak Bronto. Sowan kula mriki namung saperlu ngampil baunipun Kang Putra pun prasojo kala wingi pas kula mlampah-mlampah kepanggih kalian tilas kanca kang sampun sawetawis dangu boten pinanggih piyambakipun sakmenika dados pengusaha kang sukses montore wae BMW sing sih kinyis-kinyis kok Sapa temon kala semanten radi dangu wonten salah setunggaling rumah makan wasipun kanca kula wau badhe paring pitulungan dhateng kula ingkang sampun dipunanggep kados dene kanca sinara wedi. Jenisipun pitulungan kala wau mboten rupi hadiah arta utawi materi sanesipun, nanging arupi jasa. Piyambakipun nyukani salah setunggaling kesempatan dhateng anak utawi famili kula ingkang sampun dados insinyur. utawi menawi sak menika istilahipun sarjana teknik bagian arsitektur kinen ngrehab griyanipun ingkang wonten dusun Pak griyanipun kala wau rupi griya ingkang sampun kuno tur ageng sak mangke laladan kala wau celak kalian papan wisata pramila griya kala wau tinanggenah cocok sanget kangge pesanggrahan Sarene kula babar pindah mboten gadah anak utawa famili sarjana teknik arsitektur. Asakala kula inget dateng Pak Nak Prasojo niki lho, putra jenengan kok sih nganggur. Lah pramila menika Nak Prasojo menapa kersa menawi nampi tawaran kala wau. Krungu pangandikane Pak Panji mau langsung Prasojo nyaguhi. Dene Pak Bronto remen sanget krungu pawarto kang kaya mangkono mau. sidane rong dina candhake sakwise oleh idi pangestu saka romo ibune prasaja budal menyang lokasi kanthi diderekake Pak Panji nganggo kendaraane Pak Panji sing disupiri karo putrane kang isih dadi mahasiswa. Tekan panggonan sing dituju prasaja dipethokake karo Pak Boniran sing pawakane melegedu nanging sumeh. Oh, dados jenengan nggih, Dik, sing asmane prasaja. Kados sing dingendikake kalian Pak Bronto. prasojo mung mantuk karo mesem. Tangane sing tengen nggawa tas, ngenteong isi ubo rampene ngumbara golek pangupa jiwa. Wah, menawi mekaten nggih dapur kaleresan. Piantune isih nuntur brigas pisan. Mugi-mugi anggen panjenengan nedya merenovasi griya kula saged srek kalih manah kula nak ya. Pak Boniran mesem karo nyawang prasojo kula inggih semanten ugi Pak mugi-mugi pedamelan kula saged nuju prana. Menawi mekaten monggo sak menika Dik Prasojo kula ajak dateng griya kula. Saperlu cocok-cocokan regi. Prasojo anane mung semrintil manut perintahe Pak Boniran. Dene Pak Panjilan putrane bali mulih menyang daleme. Ing daleme Pak Boniran cocokan rega kasil padha matuke. Pak Boniran setuju karo anggaran sing diajokke prasojo. Dek Pras, supados panjenengan boten wirawiri mrika mriki, saenipun saged lerem dhateng griya kula ingkang badhe panjenengan renovasi. Sampun kuatos ing mriki sampun wonten Pak Truno kalian sisianipun ingkang kula tedheni tulung jagi griya kula menika. prasaja anane mung sumanggem dina dina candhake prasaja manggon ing kamar ngarep omah kuno mau dene Pak Truno lan sisiane manggon ana kamar mburi griya menika ketingalipun kok wingit nggih Pak prasaja takon marang Pak Truno sing lungguh dep-depaning ruang tamu pancen ketingale mekaten mak nanging sejatosipun griya menika resik mboten wonten ingkang ganggu gawe kok Griya menika resik boten wonten napa-napanipun. Kula kalian simah kula wonten kalih wulan anggen wonten ngriki babar blas kok boten ate diketoki bangsane gendruwo wewe gombel apa liyane kok lele. Krungu kandhane. Pak Truno sing ngancani jagongan ing ruang tamu mau pikirane dadi lego. kagawa saka awake sing rada lungkrah. Prasaja turu kamar ngarep sing spesial disediakake kanggo dheweke. Nanging tengah wengi, nengah-nengah liyep layaping ngalayup, dheweke krungu swara langkah sepatu kang abot wirawiri ing sak ngareping lawang kamare. Pak, Pak Truno, Pak, Pak Truno, mengkono prasojo marambah ambah ngundang jenenge Pak Truno. Nanging ora ana wangsulan babar pisan sakliyane swara sepatu sing panggah wirawiri ing ngareping kamare. Ora let e dadak grendel lawang kamare sing wis dikunci kanthi gampang dibuka. Bebarengan karo mengone lawang kamare katon kanthi cetha wewujutan londo gedhe dhuwur. Penganggone kaya sing dinggo Napoleon Bonaparte. Rambute sing pirang rembyak tekan pundak, nganggo brengos lan brewok kang padha wernane karo rambute. Wewujutan mau banjur ngetokake rokok saka sak jase banjur disumet saknalika kamari praso jambune keluk crutu mulek nganti dodone rasa sesek Waruh kang kaya mangkono mau prasajanane mung jegrek ora bisa bah babar pisan. Lambene kaya dikunci. Mengkono uga sarandune awake kaya ora bisa diobah-obahke babar pisan. Kaya-kaya dheweke lagi kena hipnotis. Wawujutan londo kang mripate biru mau nyawang tajem marang dheweke karo sedhela-sedhela klepas klepus ngakep rokok elan terus ngebul-ngebulke keluk crutune Wawujutan mau sak banjure nginguk ngisor paturane prasaja tangane sing putih pucet sagedang-gedang kluthuk mau nyingkap spray terus lingak-linguk kaya ana sing digoleki. Prasaja anane mung wel-welan, keringete metu pating prentul sak jagung-jagung. Awake sing lemes dempes ora bisa diubahke babar pisan. Umpama wujutan mau nekek gulune nganti lan patine dheweke, anane mung pasrah. Nanging wujutan kang dure meh sundul kusen lawang mau ora gawe gendak sikoro babar pisan marang dheweke. Sawise tumindak kaya mangkono wewujutan mau banjur plas ilang musna diuntal sepining wengi. Senajan wewujutan mau wis ilang nanging keluk srutune isih ngembulek disusul ambune rokok seruntuk isih ndulek. Sawise wewujutan ilang saka pandulu kekuatane prasojo aneh ben ajaib pulih meneh. Mengkono uga kesadarane. Rasaja sakala tangi cekekal banjur bengok-bengok ngundang Pak Truno kang turu karo bojone ing kamar sebelah. Krungu pambengoke prasaja Pak Truno lan bojone banjur gedandapan marani kamare prasaja sing isih kamigilan. Prasaja kelawan swara sing isih groyok banjur crita Opo kang katemben dialami. Pancen depras. Ana wong sing kandha jaring tengah wengi nalika liwat sak ngareping omah mau nyumurupi ana londo nganggo sandangan ala Napoleon Bonaparte. Loh, londo mau mumluk mlaku ing plataran omah sing dipadangi lampu neon. Nanging aku sih durung percaya karo omongane. Ya lagi iki aku percaya sakwise jenengan cerita lho. Kula piyambak nggih gumun, Atase pun pinten-pinten wulan kula manggen teng griya ngrike, sesarengan kalian rakyat kula mboten wonten kedadosan apa-apa kok. Nanging sareng dinggeni mas meras kok dumadakan wonten kedadosan kados ngaten. Ha sing kula gumuni ambune keluk rokok cerutu wau. Sareng si konok ical kok ambu tesik muleng teng kamare Mas Prasojo. Pak Truno melu-melu trambul. Sakwise oleh laporan kang kaya mangkono mau dina iku Pak Boniran ngajak praso jalan Pak Truno menyang omahe salah sijining supranatural. Bon, bon. Kecandak sembring perkara. Jubin sing enten ngisori peturane nak prasaja wonten sing nyala wedi lho. Saene sakniki dibongkar mawon. Pun katik nunda-nunda wektu. Yen boten ngaten sing muruki nak prasaja niku badhe terus dateng saben dalu. Lho. Kandhane dukun Zainal sing dadi langganane para pejabat kuwi. Banjur jobin kang nyolowe ditumpraping Pak Zainal tumuli dibongkar. Pirang menit candhake sakwise ubur ampe kanggo pembongkaran wis disiapke karo Pak Truno. Tumuli dibongkar rame-rame. Kabeh padha cingak lan ora bisa kumecap. Nalika meruhi anane kotak besi sing isih neyeng. Kotak mau terus diangkat bebarengan. Nalika dibuka kabeh padha ngowoh lan kaya-kaya mandek. Ketek jantunge nalika nyumurupi Mas Picis Raja Brana kang umpel-umpelan ing sakjroning kotak kuwi. Naliko kabeh-kabeh isih padha kehebatan pikir ora ana sangkan paraning dumadi dumadan ana angin tumiyup bebarengan karo tumiyuping angin mau kaya-kaya gondol kang isi raja brana kang padha naliko ilang musna angin prastawa kang ngane nganei kuwi mau senajan digawe wadi tetep bocor malah keprungu dene tuan Fanteng Snasil Dret kang omahe cedhak karo omah kuno mau. Deweke nganti ngerti marang kentang kempule omah mau. Miturut katerangane omah kang ngandhut wewadi mau dhisik darbeke tuan Deklak kang duwe kebon cengkeh nganti pirang-pirang hektar. Deweke manggone omah mau dakara taun 1940. Sak banjure ora ana sing mangerteni nasibe. weruh-weruh omah mau suwo nganti pirang-pirang taun. Nganti pukasane dituku karo Pak Boniran. Sakpumane prastawa mau prasaja oleh renovasi omah mau lancar ora ana sing ganggu gawe meneh. Nanging kedadian kang aneh-aneh mau mujudke pengalaman kang ora bisa dilalekke. Iki cerita bersama tim Jimat.